Ez da eskola bat, hori uh, eh, klarki berda ejan, uh, eh, jarden da uh, eh, aurtzen digi bat bezala, iru eta sei urtetan artian errezibetzen eh, altitugu aurrak, diten aldira uh, eh, egun batez, edo goiz batez, edo atxalde batez, edo biegun, bigoiz. Nahi bale denbora osoz, diten aldira dretsua badute, manan egia e, eh, bon, beharko ute puxinua pagatu, arzen digi baten barnean bezala. Hor, metod pedagogi montezuri da gure naia, eh, nahi dugu pedagogi heldu, e, mengo aurrer dener e, nahi ginuke e, pedagogi guri e, eskain du. Bai hori da, nekeziak zailatasunak baitutelaik eskola ingurutan denik sartia dielaik, edo zailatasunak baitutelaik laik gauzen ikasteko, bere pentsaketak desberdinak dielaik. Eran nahi da, badute eh, ikus molde bat, pentsatzeko molde bat, puxinua difenta edo biziki fite eta denetan joa delaik, Eh, pentsaketagorik gorik eta joiten altira, eta hor, hau horiek erten dute uh, usu eh, eskoletan uh, ez diela hor, ez diela untsa konzentratzen, uh, eskapatzen dielaik, bere burian barnean amentsetain hor dielaik, edo bestenaz uh, biziki biziak diela, ez diela bate untsa akomodatzen barnean, ez dutela untsa ikasten. Eta usu hau horiek badute zailatasun batzu gauza horien ikasteko. Eta Montessoriko pedagogia ekar hartzen du auher pedagogi berezi bat, unkitzen dituzte letrak, unkitzen gauzak eskuikin eta eh, barnian jakitian barnean sartzen dira, ahunt eta hor ikasten dituzte gauzak difentki.